Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa ba'd. Alhamdulillah biz Allah subhanahu wa taolani tavfiq bilan yana fiqh jihad darsligimizni davom ettiryapmiz. Alloh subhanahu wa taolaga hamd bo'lsin, bizga yana bir shu darslarni qilishlikka imkoniyat berdi. Biz avvalgi darslarimizda kofirlardan olinadigan mollar haqida e, so'z yuritayotgan edik va ularni birinchisi g'anima haqida e, boshlagan edik. bugungi darsimiz va'da berganimizdek e, fayning muhim hukmlari haqida bo'ladi fay o'zi nima degani u qaysi paytda bo'linadi va hokazo shuni hukmlarini inshaalloh aytib o'tamiz e, fay bu e, buni turlari juda yam ko'p uni ulamolar masalan jizya bo'lsin hiroj bo'lsin ushur bo'lsin umuman mm, qo'rqqan holda tashlab ketgan ya'ni kofirlar jangsiz tashlab ketgan mollarini hammasi fayga kiradi deb aytadi va ba'zi bir ulamolar g'animani beshdan biri ham fayga kiradi deyishadi mollar fay bo'lishligi uchun turli xil shartlar bor bundan ulamolar qisqa qilib jamlagan shartlari bu uchta birinchisi kofiri molidan olingan bo'lishi kerak ya'ni musulmonni mollari bunga kirmaydi chunki e, u musulmonlar tarafidan nima himoyalangan bundan tashqari harom ham bo'ladi fay e, ikkinchisi haq bilan olinishligi kerak agar zimmiy bo'lsa yoki ahdlashilgan kofir bo'lsa yoki omonlik berilgan kofir bo'ladigan bo'lsa e, shu unga tajovuz qilib molini olib qo'yishlik e, bu joiz hisobla joiz bo'lmaydi ya'ni bu fayaga kirmaydi bu narsa halol bo'lmaydi ham va uni qaytarib berishlik vojib bo'ladi va uchinchisi jangsiz olingan bo'lishligi ya'ni sharti jangda urush bilan olingan mollar fayga kirmaydi uni nima g'anima dedik o'tgan safar demak jangsiz tashab ketilgan mollarni biz nima fayda erkanmiz va nohaq olingan mollarni fayga kiritmadik zimmiy ahdlashilgan kofirlarni e, mollaridan olingan bo'lsa ham qaytarib berishlik kerak chunki bizni ahdimiz bor endi fayni turlari bor kuna kitobida keladi fayni e, sakkiz xil turini kuna kitobida keltirilgan birinchisi e, kofirlar musulmonlardan qo'rqib tashlab ketgan ko'chmas mulklar yerlar e, olib ketolmaydigan uskunalari e, umuman mashaqqat chekmagan holda olingan mollar xullas kalom ikkinchisi e, musulmonlarga mulk qilib olingan yerlar orqali kofirlardan olinadigan ijara pullar ya'ni xirojdan bo'lgan soliq musulmonlar yoki zimmiylardan olinadigan ijara pullari ham fay hisobida bo'ladi ya'ni sohibi zimmiy bo'lgan yerlardan sulh qilingan holda yoki yer ulaga xiroj biziki deb uqtirilsa masalan kofirlarga mana shundan olingan ijara pullari ham fayga kiradi uchinchisi jizya bu ham fay hisoblanadi hozir fay e, biz tushuntirdik mana shu ya'ni urushsiz olingan mollar umumiy qilib aytildi demak uchinchisi jizya to'rtinchisi ahli zimmiylarni ushurlari va beshinchisi harbiylar unga sulh qilgan musulmonlarga qaytariladigan mollar masalan biror bir yerga borildi sulh qilindi bo'pti biz sizlarga buni topshiramiz bizga buni berasizlar degan gap bo'ldi mana bu fayga kiradi ya'ni bu yerda qoida aytdik-ku boshida urushsiz bo'lishi kerak deb ho'p oltinchisi o'lgan yoki o'ldirilgan murtadlarni mollari o'lgan yoki o'ldirilgan qolib ketgan yoki musulmon diyorida yashab o'lib ketgan mana buni mollari ham fayga o'tib ketadi va yettinchisi merosxo'r bo'lmasdan o'lgan zimmini moli agar uni vorisidan ortib qolgan mollar bo'lsa ham bu fayga o'tib ketadi va 8-inchisi jang bilan g'anima qilingan yerlar ziroat yerlari agar uni imom g'anima paytida taqsimlagan taqsimlanmasa fayga o'tib ketadi o'z o'zidan Xo'p, endi biz bu narsani tushunib oldik a endi fayz sarflashlik qanday bo'ladi Xo'p, faiz sarflashlik haqida umuman alloh subhanahu taoloni hashr surasidagi oyati mana bunga dalil bo'ladi ma afallohu ala rasuli rasulihi min ahlil qura falillahi va lirrasuli va zil qurba wal yatama wal masakin va ibn sabil kayla yakunu dulatan baynal agniya minkum va bu oyatda alloh subhanahu taolo aytibdiki, Alloh qishloq shaharlardan ya'ni kofir aholisidan o'zini payg'ambariga o'lja qilib bergan narsalari toki ya'ni boy badolat kishilarni o'rtasida aylanib yuradigan mm, davlat bo'lib ya'ni narsa bo'lib qolmasligi uchun Allohniki birinchisi e, payg'ambarniki va payg'ambarning qarindosh urug'lari yetimlar bechora miskin va yo'lovchi musofirlarniki ya'ni musofir bo'lib kelganlarniki deb aytyapti Mana bu yerda Umar roziyallohu anhu mana shu oyatni o'qiyotgan paytida bu musulmonlarga to'la to'kis qilib berildi dedilar. Ya'ni uni eng muhimlaridan boshlab sarf qildilar. Albatta bu ishda işte, ya'ni musulmonlarning umumiy foydasi ko'zlanadi, ya'ni tarqatishlikda. Ya'ni musulmonlarga foyda bo'ladigan ishlarda o'rni-o'rnida fay tarqatib tashlanadi. demak bu musulmonlarga to'liq qilib berilgan mulk. Alloh subhanahu taolo hadiya qilgan mulk. fay taqsimlashda har xil ko'rinishlar bor masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar fay kelsa shu kunni o'zida taqsimlardilar va oilalikka ikki hissa bo'ydoqlarga bir hissa qilib berardilar bu qiyin ish emas oilalikka ikki hissa bo'ydoqlarga bir o'sha kunni o'zida nimaga chunki bu dunyo shunaqangi narsaki dunyoni deb turib hatto sahobalar fitnalanib qolishligi ozga qoldi mana shu narsa tufayli sahobalar fitnalanyaptimi demak bugungi davrimizdagi kishilarni fitnalanishi avlo uchun qalblarda hali xil g'illag'ashlik bo'lib qolmasligi uchun fay olimni tarqatib tashlashlik kerak va nabiy sallallohu alayhi vasallamni sunnati bu shunday tarqatadi umar roziyallohu anhu bo'lsa taqvodorlarga hojatmandlarga islomga avval kirganlarga yoki musibatlangan kishilarga yoki oilasi e, ikki uchta bo'lgan kishilarga ishlatish uchun devonga qo'yib qo'yardi ya'ni baytul molga olib qo'yardi fay bo'lsa shuni yig'ishtirib olardida olib qo'yadi ya'ni e, alloh subhana taoloni so'zi bor atiulloh va atiur rasul va ulil amr minkum a? biz e, ya'ni agar amir qur'on va sunnatga xilof ish qilmaydigan bo'lsa itoat qilamiz ya'ni umar roziyallohu bu yerda biror bir qur'on sunnatga xilof qilmadi fay olindimi baytul molga qo'yib qo'yadi kimga kerak ol mana kimga kerak bu yerda nimaga oilalik qiynalganga kerak emas e, va taqvodorlarga ham berardi ni taqvosi uchun hojatmandlarga beradi islomga avval kirganlarga chunki islomga avval kirganlar baribir afzalroq bo'ladi nimaga bir narsani bir kishiga da'vat qildingiz o'rnida qabul qilgan bilan bahslashib tortishib asablarni buzib qabul qilgani farqi bor va martabada ham farqi bo'ladi mana shu narsalarni hisobga olib umar roziyallohu mana bu narsalarni pul berishlikda ham farqli qilardi Bu ixtilofli ishlashda ishlarda umuman ixtilofli ishlarda, ya'ni fay tarqatishlikda ixtilof bor ulamolar o'rtasida, tarqatiladimi, tarqatilmaydimi. Va bu ixtilofli ishlarda e, imom ijtihodi ustiga qurilgan bu narsa. Ya'ni vaqtiga qarab foydani ko'zlab tarqataveradi. Foydani qarab tarqataveradi. Demak, bu holatda e, afzaliga yoki islomga avval kirganligi, musibatlangan kishiga yoki ko'p ayollik, hojatmand kishilarga avval berishlik ham joiz bo'ladi. Ya'ni biz islom bitta ummatmiz deymiz. Nahnu ummatun vahida. Ha, bitta ummatmiz. Ummatni bittaligini qachon bilamiz? Faqat gapda bo'lmaydi-ku bu narsa. To'g'rimi? Mana bugun kofirlarning jamiyatini qaraydigan bo'lsangiz, ayanchli holat. Hamma narsa kapitalizm, moddiyat ustiga qurilgan. Ko'chada qolib ketsangiz, hech kim sizga qaramaydi ham, rahmon qilmaydi. Chunki qalblar qotib ketgan faqat moddiyat ustiga. Bir kishidan bir kishidan foyda bo'lsa, keyin sarflanadi. Agar mana chet elda ishlagan birodarlar biladi kasal bo'lib qolsa hech kimga keragingiz yo'q nimaga moddiyat ustiga qurilgan ammo islomchi islomga o'xshash jamiyatni avvalgi darslarda ham o'tdik kofirlar mana shu islomga o'xshash jamiyatni qurishlikdan ojiz kuchi yetmaydi qurolmaydi ham chunki islom shunaqangi bir struktura bilan tuzilganki iqtisodiy deysizmi birodarga yordamchilikmi kuch quvvat tarafdanmi er ayol munosabati nima muomala bo'lsin birinchi o'rinda va oliy darajada hal qilingan insonlar masalan ko'rasiz jahlat turgan insonlarni e, toshbo'ron qilishlik zinokor rahmi keladimi boshqa bo'lsan, savol borda Allohdan ko'ra rahimliroqmisan bandalarga albatta yo'q degan javob beradi ha bo'lmasa samiana va atona degin alloh va taoloning oyatlari kelganda e, demak mana shu holatlarda islom birligi bilinadida fay kelganda qiynalganlarga beriladi ha ha deb shu har safar faqat boylarga berilavermaydi bu yoqda bir qavm o'lib ketadimi boshqa bo'ladimi qizig'i yo'qmi islomda islomda hammani tenglikka chaqiriladi boydorlar bo'ladigan bo'lsa zakot berib deb alloh subhanahu taolo va oyatda e, keladi kayla yakunu dulatan baynal aghniya minkum Sizlar o'rtangizdagi boylar o'rtasida aylanadigan bir mol bo'lib qolmasligi uchun Jahiliyatda bir E, mirba degan narsa bo'lardi ya'ni biror narsada g'animat oladigan bo'lsa ular kattasini oladigan albatta ulushi bo'lardi boylarini va bundan tashqari e, boy faqat shu kattalarga tegaverardi nima bo'lsa kuchlilar olaverardi o'rmon qonuni ammo bizda islom keldimi biz qarashimiz kerak o'zimizda hojat yo'qmi adolat qilishlik kerak hojatmandaga berishlik kerak bu narsaga yetishishlik uchun avval qalb salomat bo'lishi kerak hidoyatni haqiqiy ma'nosini tushungan bo'lishi kerak mana shuning uchun jihodga kelgan birodarlar ham ya'ni bu narsani yaxshilab o'qitib miyasiga o'qtirib olsinki qalbiga mustahkam qilib joylashtirib olsinki bu mol la'natlangan dunyo la'natlangan Uning barcha narsa la'natlangan bizdan qolib ketadigan narsa faqat solihul amal nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki, qabrga e, jasad bilan 3 ta narsa ergashib bo'ladi ahli moli amali ikkitasi ketib bittasi qoladi ya'ni qilgan solih amali mana shu narsani ham bir o'ylab qo'yish kerak demak bu holatda nima dedik islom foydasiga qarab fay sarflanadi va alloh subhanahu taolo bu yerda sanagan sinf bor Allohniki, beshta amr Alloh uchun Alloh va rasuliga ajratib qo'yiladi u ham kerak bo'lsa fuqarolarga qaytariladi faqirlarga payg'ambarniki ya'ni payg'ambarning qarindosh urug'lari ha? lillahi va rasuli degani endi bitta ma'noda ketdi Payg'ambarning qarindosh urug'lari banu hashim banu muttalib mana bu narsalarga bularga tarqatilgan yani, e, nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida e, bu nabiy sallallohu alayhi vasallamni qarindosh urug'lari bo'lardi va ular faqir edi har jihatdan mana shularga ham berilardi va bundan tashqari e, yetimlarga bechora miskinlarga va musofirlarga demak bu holatda Maliki, hanafiy va hambali g'animani 5 dan birini ham mana shu foydani deb bilishgan va foyi musulmonlarni baytul moliga qo'yishlikka va umumiy foyda uchun sarflashlikka ittifoq qilishgan. Ha? Demak, bu holatda e, Imom Shofiy aytadi, ya'ni e, bu mana shu Imom Shofiyning mazhabida mana bu aytilgan sinflarga berishligi kerak. Ya'ni majburiy deb aytadi. Endi bir narsa borki, mana shu oyatni davomini qarasak alloh va taolo aytadiki alloh va taoloning hikmatidan bu albatta min diyarihim va أخرجوا yabtaguna fadlan min يبتغون va من va yansuruna Alloh va ورسوله أولئك هم sodiqun. qarang nimaga Alloh subhanahu taolo mana bu oyatdan keyin faqir muhojirlargaki ular o'z diyorlaridan va mol mulklaridan judo qilingandilar ya'ni musofirlar ular mollarini tashlab chiqqan edi alloh subhanahu taolo bularni bekorga sanab o'tmayapti mana shularga ajratishlik kerak berishlik kerak deb aytib o'tyapti ya'ni biz dinimiz e, hamma narsaga odillik ko'zi bilan qaraydida ya'ni aynan shu fay tarqatishlik orqasida muhojirlarni sanab o'tdi muhojirlarga urg'u berib o'tyaptiki mana bu fayda muhojirlarni ham o'rni katta nimaga Alloh subhanahu taolo aytayaptiki: "Allazina ukhriju min diyarihim va amwalihim yabtaguna fadlan min Allohi va ridvana." Mana bu muhojirlar o'zlarini diyorlaridan, mol-mulklaridan, o'zlarini diyorlaridan ham va mol-mulklaridan ham judo qilingan bular. Mahrum bo'lgan. Ular Allohni Allohdan fazl va uning roziligini umid qilib chiqqandir ular. Mana bu muhojir, haqiqiy muhojirlar. Ha? va yansurunalloh va rasuli Alloh va uning rasuliga yordam ber. Alloh va rasuli yordamga muhtoj emas. Alloh va rasulining diniga yordam berish uchun chiqadi va Alloh ham ularga yordam beradi. Ana o'shilar sodiqlardir. Ulaykumus sodiqun. Ya'ni gapida turib bergan va mana shu yo'lda turib sodiq jihod qilib berganlarni Alloh subhanahu taolo aytibdi, mana shular sodiqlar. Bekorga mana shu foydan keyin ularni sanab o'tmadi. Chunki mana bu muhojirlar E, yerlik xalqdan ko'ra boshqacha bo'ladi uni yeri boshqa taomi boshqa ahli boshqa muhojir uchun qiyin haqiqatda dunyo mashaqqat va lekin shunga yarasha katta ajrlar bor va mana shu narsani amirlar qo'mondonlar his qilishi kerakki mana bu muhojirni e, puldan qisib yoki bir qiyinchiliklar bilan mana bu holat o'zi qiyin muhojirlik mana bu holatlarda amirlar hech bo'lmasa puldan yordam berishi kerak chunki ularni qalblariga taskin bo'ladigan oyatlarni o'qib da'vatlarni qilishlik kerak va muhojirlar sobit qadam tursa alloh va taolo huzurida katta ajrlar kutayotganligini aytishlik kerak chunki alloh va taolo muhojirga u bu deb aytmadi uni ajr Allohda dedi bu nima Juda ham katta ajr ekanligiga dalolat qiladi chunki aytib o'tirmadi-da. mana bu narsa musulmon uchun ham qiziq demak mana bu e, fayya biz e, taqsimlanishligini bildik ba'zi bir ulamolar mana shu sanalgan sinflarga tarqatishlik vojib deydi va ba'zi bir ulamolar asosan mana umar radhiyallohu anhu fe'llariga qaraydigan bo'lsak e, baytul molga olib qo'yardi va foydali ishlar uchun sarflardi mana bu amir odil bo'lishi kerak va uni qo'lasidagi nafarlar ham uni amirni tushunishli kerak Sen uni sarfla buni sarfla yo'q e, alloh subhana taolo o'sha pay tarqatishlik oyatida e, ataylab aytib ketdiki mana bu insonlarni e, qalbidagi narsani alloh subhanahu taolo yashirin narsalarni hammasini biladi-ku. va mana shu oyatda davomida aytdiki agar Alloh Allohning rasuli e, sizlarga bir narsani e, bersa inom qiladigan bo'lsa o'shani olinglar unga ba'zi bir foyda degan ba'zi birlar nasihat degan ba'zi birlar nima buyruq bersa o'shani olinglar nimadan qaytarsa o'shandan qaytinglar Bu oyati davomida aytdiki vattaqulloh Allohdan taqvo qilinglar Innalloha shadidul iqob mana bu amirga itoat qilmasangiz, alloh va taoloni shadidul iqob ya'ni azobi qattiq ekanligi qattiq azobi kutib turganligini ham alloh va taolo eslatib o'tdi va bu islom ikki taraflama har doim aytamiz er xotin munosabati faqat erni ma'lumot qilinmaydi yoki faqat ayolni emas er va ayolning o'zining haq huquqlari bor va shu kabi amir va uni nafarlar o'rtasidagi bir birini vojibotlari bor amir o'zini vojibotlarini qilsa qo'l ostidagilar uni vojibotlarini qilsa o'rtada muammo bo'lmaydi o'rtadagi muammoni kelib chiqishliklarini hamma sababi qur'on va sunnatga qaytmaslik bir qur'on va sunnatni tushunmaslik itoat qilmaslik la ilaha illalloh shartlaridan bittasi borku qabul ya'ni biror bir qalbda haraj bo'lmasdan qabul qilishlik mana shu uchun jangga kirib ketayotgan kishi bo'ladimi boshqa bo'ladimi fay tushadimi bir narsani yaxshi esdan chiqarmasinki olloh va rasulini haqqi E, ba'zi bir ulamolar xohlasa tarqatadi xohlamasa tarqatmaydi buni g'anima darsida ham aytib o'tdik tarqatmaslikka haqqi ham bor ekan islom foydasi uchun sarflaydi mana shuning uchun biz har bitta ishda xolis lillah qilaylik va mol uchun ko'zimizni olaytirib o'tirmaylik xolis lillah qilaylik bermasa agar amir nohaqlik qilsa alloh subhanahu taolo huzurida e, mana buni e, javobini oladi alloh subhanahu taolo